arto kiel resaniga rimedo. En la iaro 2017, comisiono en la Brita Parlamento el donis raporton pri la resulto de esploroi cae practicae experimentoi en tiu lando, cae pledis pri usado de arto kiel strategio sur la campo de publica sano. Ien fragmento de la raporto plei grandai defioi al la san ca ia secur sistemoi estas parto de la popolo qui u malionigas ca la crescado de malsanoi contra u qui ne existas e blezzo de resanigio ni pledas por bone documentita ca clar mensa sinteno qui u acceptas che arto povas representi signifo plenan contribuon por al fronti tia defioen de niai san cae soci sistemoi. Sed ne nur in Brituio oni pensas cae agas pritio. Ec de la unua de novembro du mil dec hoc, Museo de Plasticae Artoi de Montrealo, Canado, en conducas decidon che oni giu arton kiel parto de resanigado. Tio estas esplor plano quiu dauros unu iaron. La museo disdonos enir biletoin al membroi de Franz Lingvai Medicinistoi de Canado, medicinista asocio quiu celas disconigi practicadon de humanetsa medicino en tiu lando. Ciu membro de tiu asocio raitos preni quindec biletoin en la iaro por transdono al siai pacientoi. La directoro de tiu museo, Nathalie Bondil, assertis che la visitoin oni devas proponi al pacientoi, mense au corpe malsanai. Bon faros al ili, loco acceptema, tranquilliga, stimula, cae tio estas ocaso por plifortigi iliaen ligoin al amatai personoi. Al skepticuloi si diris, Mi convincigis che dum la dudec unua iarcento culturo estos tio cio corp exerzoi estis relate al sano dum la dudeca iarcento. Culturei travivajoi bonfaros al sano cae bonfarto tiel same kiel sportoi contribuas al bona corpo stato. Skeptikuloi memoru, che antau nur centiaroi homoi supposis che sportoi mistordas la corpon cae minatsas la fecundetson de virinoi. Fakte, multe nombre esploroi tra la tuta mondo indicas che arto positive influas sanon, ne nur prevente, sed ancau curace. Ancau en Brasilo multae iniciatoi estis faritai tiu directe, dum la lastai iaroi. Oni appenau raitas dubi pritio. Spertoi en la practicado de pentroarto, sculptarto, musico, danzo, teatro, cae aliai formoi de arto, montras bonain resultoin tiai travivajoi de esteticae cae emociae sentoi helpas contacton de la homo cun siai plei interne neconsciai mensotavoloi. Per tio oni esprimas sentoin cae concretigas agoin, kiui havas fortain signifoin, simbolain, kiuin tamen li neciam successas esprimi per vortoi. Tio signifas pli firman mensan equilibron. Cai sen dube, oni iam generale acceptas che mensa equilibro estas essence grava factoro por bona sano.